njyewe icyo navuga ku bijyanye n'amahoro abarundi bari bakwiye kumenya ko bavukana ku bijyanye na kazoza k'igihugu cyacu twese abarundi dushize ingufu hamwe uburundi burashobora kugarukamwo amahoro ni ukuri ibiciro ntibigume biduga ku mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki muritegurirwa na radiyo isanganiro wibaza iki mwaramutse canke muri bibana naho dukurikirana uherereye kaze mu kiganiro wibaza ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango wibaza ko uyu munsi abanyagihanga batubwira icyo bibaza ku nzara yateye muri ako gace aho nka bose bemeranya ko yavuye ku ruzuba rwabaye rurerure maze hanatera n'udukoko twateye imirima y'ibigori icyo gituma rero kugeza kino gihe nta mwimbo wabonetse w'agatasi abantu bose kugeza kino gihe barashonje dushonje twese si umwe si babiri ni ukuvuga abantu bose barashonje kugeza kino gihe abana bari munsi y'imyaka itanu ubu baramaze kurwara indwara za sutama kwashi indwara zo gufungura nabi iyi yaturutse ku ruzuba nta kindi cyabitumye kuko twararimye ntitwaronka icyo twimbura kubera uruzuba ibikoko byabifashe bikiri bitoyi hanyuma izuba naryo rica rirasongera isi urumva nta na kimwe cyashoboye guheka kugeza uno munsi ubu twari ko turarima impenshi mugabo ntiturabona ko bizoshobora ko twimbura nk'uko twahora twimbura kubera urumva nta bigori tuzosubira gutera kubera ibyo bikoko Mugabo turafise amakinga kuko n'ubundi ko ikirere kibona kiguma kikaguma gihindagurika mugasase nta kintu na kimwe cabonetse vyose vyarumye ndibaza namwe bamenyesha amakuru mwarahishikiye ku rubuga mwarabibonye ingene vyagenze nico gituma rero ahubwo nyabona bagira neza ona nkuno munsi ko baduhaye utubuto twirengarenga n'udupovuro kugira ngo bikunde turabe ko twotera impande y'inkengera z'uruzi canke uri hafi y'uruzi kugira ngo adutere kugira bikunde tumusabe n'ingoga ariko ni ugusaba imana kugira bikunde n'ubundi iki kirere cyo duhindukira akavura akabandanya kakagwa niho twabona ko nk'inyuma y'amezi atatu niho abanyagihanga borokoka iyi nzira yatenga muri komini igihanga ni ukuri ntabyo twagwigere tubona byarapfuye twebwe tubona yuko yavuye ku bihe kuko tubona ko yuko imvura ni imana iyitanga twe tubona ko ari ibihe byaba byarahindutse ubukoko hari ubukoko bwateye imirima mugabo n'izuba ryaragiyemo rirasinzikaza mbora uzuba rwarateye ubukoko buratera imirima yose iratikira ndiko ndayiraba inzara ikintu coba ca yaravuye ko n'uruzuba rwinshi ego ndiko ndaraba nibihe byahindutse mm. eh, kuko imvura ntiyari kuzanwa n'umuntu imvura iva ku mana mm. bo iwacu nta na kimwe twimbuye kuko byose byarahwanye n'uruzuba biruma mm. ego mu bisanzwe muri komine yacu ya gihanga kare ubukoko butaraba ngo tugire ingorane twarimbura mu bisanzwe ariko mine yimbuka mu bisanzwe n'ibigori barateragirana ibijumu twararya abana bagahimba ngo ubu mwaka byabaye ingorane kubera hatanguye haka uruzuba uruzuba ruraka turatera ubwa mbere biruma biraba byinshi birakwiragira hose wasanga umurima umwe wafashe uwundi ugafatwa biragenda uko bisanzwe ntitwabaye ntitwabaye tucimbura n'akagiye ko wasanga kagiye mu inyo ugize ngo uratonora ugasanga urunyo rwabaye ikigori cyagiyemo urunyo urumva inzara ikitera uko muri komine gihanga iyi y'igihanga nk'uko baje kubivuga iyi y'igihanga yatewe n'izuba Eh, iryo zuba rero niryo twibaza yuko ryatewe ryazanye ubwo bukoko ubwo bukoko rero eh, leta irakwiye gukora uko ishoboye kose ikaturabira yuko iyo turonkera umuti ikaronsa abanyagihugu umuti kugira ngo none ubu rero twarumiwe turifumbereje mu rero hatangura haza indwara nyangwara itera ibigori bica birikunja biragwa hanyuma bikunja biragwa rero turarima turarandura dutera ibindi duteye ibindi noneho biba kwa kundi nyine aho ibindi biherayo bihera mu kuzimu kandi kindi bakadufasha kugira ngo baze baraturonsa izo mfungurwa kuko niyo zije ziza ari nke ntizidushikira nka twese ko zishikira abantu bake muri kino gihe nuko bodufasha tugatera ibiti kugira ngo eh, ikirere kize kiragenda neza kuko ahantu hateye ibiti n'imvura ishobora kuza nk'uko abahinga bama bidukwigisha kugeza kino gihe nta biti tubona hano ubu hasigaye hari ubugaragwa budasanzwe iyo nzara icerekeye ibyo bikoko ni uko ababigejwe borondera imiti ishobora kurwanya ibyo bikoko hano tukabandanya gusenga imana kugira ngo ishobore turonsa akavura gakwiriye abarimyi nabo naho dushonje ikivi turakijya ko bakaturonsa tuvuge amasuka tugashobora kurima bakaduha n'imbuto tukarima tukaraba ko imana yobandanya kuduha ako maze iduhaye akavura bakatuvurira rero ibyo bikoko bitera imirima icyokorwa ni uko n'ubundi ko twahora twabona umenya imvura iri kiragwa ariko ubundi iboneka kigwa nabi twasaba abagira neza ahubwo batugume hagufi turabe ko twogera mu kiringo ko vyobaho nkamwe imvura iguye urumva imvura ni y'Imana ntawe uyigaba mugabo tuma dusaba kugira bikunde imvura igwe kuko iguye twasha turokoka mbo duko twateye imirima twarasinzikaje imirima bifatana n'uruzuba rw'agatasi basha rwose izuba riraririka n'ibyo bikoko biraririka mbo twasaba yuko abajejwe uburimyi kugira ngo bikunde n'ubundi ibi bitego by'impeshi turakora kuko umugera w'iyo ngwa ntaho wagiye ko budusabira imiti yo gupompa ibyo biterwa tuko turatera inzara ihere nuko leta yodufasha tugatera ibiti kuko bantu baguma bagira imfane ngo kubera ngo ari mu mushasha ngo mu kiyaya ngo nta biti bihari ngo mu misozi ngo imvura igwa ngo baronka imvura ngo kubera ibiti ngo mu rukoko naho ngo imvura ngo yagwa ngo kubera imiko ngo bayimaze ngo bayica ngo nicyo gituma ngo tutaronka imvura hokorwa yuko bodufasha ibiti tukaza turatera uba afise abitera akabitera kugira aziza turonka nk'abandi turonka umwimbu turonka n'ibyo tuzogaburira abana kugira ntibicwe n'inzara mbo icokorwa nuko botufasha batakadukorera urugomero bakaturungikira uruzi uru ruzana amazi ngaha mpanda bakarukora bakaruzanira uruzi rwishi kugira rudufashe kuko nirwo rusanzwe rudufashe yego ikindi cyokorwa nuko batuzanira n'imbuto tukagira kugira imbuto batuzanira ni nk'ica atabiti bihari bo tworonka nk'abantu b'abagira neza badufasha bakatugirira ibintu by'inzuzi tukaza turavomera indimiro zacu ko inzuzi ziriho tukaronka abadufasha imiserege ikaboneka ari myinshi tukaza turavomera cyangwa bakaduterera amapompe kujya turavomeza inzuzi eh, eh, twogabanya inzara kuko twoba turonse ibyo tuza turavomeza umuntu yogabanya akaronka duke duke aza eh. iyi nzara kugira igabanuke ikintu tubona ni uko leta yodufasha imaze kudufasha ikaduha uburyo dushobora kurima amazi akadushyikira. dufate twebwe nko ngaho igihanga turafise inzuzi zidukikije turafise za rusizi bakubaka urugomero rukadushikira mu mirima yacu ahantu hose twarimi leta ikadufasha ku buryo ayo mazi yoshika mu mirima yacu hama bagaca baturondera hariho n'ibikoko byateye imirima bakaturondera imiti yo kurwanya ibyo bikoko ku bwanjye igico nobona ikintu nobona twobanza tugaraba igituma igituma ni iki urabona kare hariho icyitwa ho mu rukoko ahantu bateye ibikati hahora ibintu by'ibiti byinshi imvura yajyana na kongo imvura yokwenena kuri ibyo biti kuko tutarose ibiti ngo turabe ingene twogira biragoye n'ikindi twosaba leta nta kuntu leta yotwubakira ikigomero ikaduha hama ikaduha ikaturondera na bya bipomo bimwe bizana amazi izuba ryacyo tugaca dufata bya bindi bipoma tugapomesha kugira turebe ko twokwimbura ibyo twobisaba leta kugira turabe ko yodufasha twebwe icyokorwa cyane cyane hanini baturonkeje uwo muti hakiri kare bakaturabira no mu hasi mu butaka yuko bitoba ko hanyuma ikiri cya kabiri ni uko urwo rugomero rwa kajeke nagone bogira icyo barufashije ko maze akaguma aboneka hanyuma urabona ko icyo igimirije hakurya ninga niho iki kenshi mu kwezi kw'icyenda aho hatunze abantu kenshi none uyu bavuga kuri mu umuceri kabiri eh, uwo muceri kenshi burya abanyagihugu ngaha igihanga um, usanga niwe wari ubafashije mugabo usanga uri kuragenda ahandi icyo icyo njyewe nagomba kubivuga ko imbumbarugo burya z'ibijumbu ko bavuga yuko bagomba kurima umuceri kabiri reba umuceri ntitwawuheba boraba igice bashobora kurima mw'iyo mbumbarugo mugabo hose ntibari mu muceri kabiri kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka imbumbarugo amasho ibijumbu ibiharage byose bishobore kuboneka muri gihanga ayo mazi ya bakayaninga bakayongereza kugira muci tugire agahengwe ntizisebe kugira inzara nk'iyo tugize ubu uye urabona hasa n'ahabaye amaci atatu uburundi burashobora kugarukamwo amahoro Nukuri ibiciro ntibigume biduga kumanya mwanya ku mwanya byo nibaza yuko abarundi babandanya kubananya kubana nyakubana wibaza iki wibaza iki mugitegurirwa na Radio isanganiro wibaza iki